انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد Hakika bila shaka sisi tunawanusuru mitume wetu na walioamini katika uhai wa duniani na siku wataposimama mashahidi. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار سيكو أمبايو هاو توفا مظالم ذرواو ناو تبات لعنة ناو تبات مكازي مبايا كبيسة ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب Na kwa hakika tulimpa Musa uongofu na tukawarithisha wana wa Israeli kitabu. هدى وذكرى لأولي الألباب ambacho ni uongofu na ukumbusho kwa wenye akili. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار Basi subiri, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Naomba msamaha kwa dhambi zako na umtakase Mola wako mlezi kwa kumhimidi jioni na asubuhi. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير Hakika hao wanaobishana katika ishara za Mwenyezi Mungu bila ya uthibitisho wowote uliowajia hawana vifuani mwao ila kutaka ukubwa tu na wala huo hawaufikili basi jikinge kwa Mwenyezi Mungu hakika yeye ni mwenye kusikia mwenye kuona la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi nasi walakin akthara nasi la ya'lamun bila shaka kuumba mbingu na ardhi ni kukubwa zaidi kuliko kuwaumba watu lakini watu wengi hawajui وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون na kipofu na mwenye kuona hawalingani na walioamini na watendao mema hawalingani na muovu. Ni machache mnayoyakumbuka. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna akthara an-nasi la yu'minun. Hakika saa itafika nayo haina shaka lakini watu wengi hawaamini. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين na Mola wenu mlezi anasema niombeni nitakuitikieni kwa hakika wale ambao wanajivuna na kuniabudu mimi wataingia jahannam wadhalilike الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hakika sisi bila shaka tunanusuru mitume wetu na waumini katika maisha duniani kwa kulipiza juu ya maadui wao na kusimamisha hoja juu yao. na siku ya kiyama watasimama mashahidi washuhudie kwamba mitume wamefikisha ujumbe wao na washuhudie kwamba makafiri waliukadhibisha. Siku ambayo madhalimu hautawafaa udhuru wao kwa yale walioyakosa kuyatenda duniani nao watapata lana yani watafukuzwa kwenye rehma na watapata makazi maovu kabisa. Na hapa kwamba tulimpa Musa cha kuongea kwendea haki na tukawarithisha wana wa Israeli Taurati yenye kuongoa na yenye kuwakumbusha wenye akili zilizo nzima. Ikiwa umejua tuliyokusimulia, basi subiri yewe Muhammadi kwa maudhi yanayokupata. Hakika hadi ya Mwenyezi Mungu ya kukunusuru wewe na kuwanusuru waumini ni kweli isiyogeuka. Nataka maghfira kutoka kwa Mola wako mlezi kwa hayo ambayo kwa mnasaba wako wewe huhesabiwa kuwa ni dhambi na mtakase mola wako mlezi na kila upungufu kwa mtakaso unaoambatana na kumsifu jioni na asubuhi. Hakika hao wanajadili katika dalili za Mwenyezi Mungu bila ya hoja iliyotokana na yeye mtukufu. Hamna vifuani mwao ila kutaka ulua, ubora wasifuate haki, wala huko kutaka kwao ulua, ubora hakuwafikishii walitakalo. Basi wewe iombe hifadhi kutokana na Mwenyezi Mungu, kwani yeye hakika ni mwenye kuenea kila kitu kusikia kwake na kuona kwake. hapa bila shaka kuziumba mbingu na ardhi ni jambo kubwa zaidi kuliko kuumba watu. Lakini wengi wa watu wametupa elimu wakawa hawaamini kufufuliwa juu ya kukubali kwao kwamba yeye ndiye muumba mbingu na ardhi. Na hawawi sawa kipofu asiyeona haki na mwenye kuijua Wala hawawi sawa, wema wenye kuamini na wakatenda mema, na muovu wa itikadi na vitendo. Ni kwa uchache, uchache mno ndiyo mnakumbuka yenye watu. Hakika kiyama kitakuja tu, hapana shaka yoyote, na lakini wengi wa watu hawasadiki. Na anasema muumba wenu na mwenye kumiliki mambo yenu yote, niombeni nami kupeni Hakika wale wanaotakabari hata wakakataa kuniomba wataingia jahannamu nao ni madhalili wanyonge.